Ca și moa, ia viața mai ușor, fiindcă și așa e grea yeah, yeah. Tânăr și mă doare în pula Yeah, yeah, yeah uh. Tânăr și mă doare în pula. N-am treabă cu nimeni că trăiesc la mine în bulă uh. Tânăr și mă doare în pulă ca fiind și Jake orice zi o aventură bro Tânăr și mă doare în pula. uh treabă cu nimeni Că trăiesc la mine în bulă uh. Ah, Tânăr și mă doare în pulă Finga fiind și Jake orice zi o aventură ah, Vezi tu, un motherfucker exact ca și moa Ia viața mai ușor fiindcă și așa e grea Și mereu îmi amintesc când am haos în gând Că trebuie să ah. stau chill cu aia și le iau pe rând Că nu-i capă de lume indiferent de ce se întâmplă Va veni momentul chiar de nu-i momentul muncă uh. Ah, am venit să-mi bat pula, bro, n-am cum să dau pe lângă uh. Ah. Swag-ul meu e caviar, nu știi cum se mănâncă, no. Parlez-vous français mon frère ah, Aș vrea un celebration că am ieșit din cartier Și acum mon Moncler și târfele îl vor pe penis Târf o viața mea e un film să-mi bat pula aia Netflix Tocmai am dat papuci și la coarda mea Dar stau lângă alta și mai fresh cu aia care o vrea ah, Vrea să se joace cu ceam în pantalon și în pungă De ce să-i dau inima când vrea numai să o sugă? Ha! Tânăr și mă doare în pulă N-am treabă cu nimeni că trăiesc la mine în bulă uh. Tânăr și mă doare în pulă ca fiind și Jake orice zi o aventură bro Tânăr și mă doare în pulă N-am treabă cu nimeni că trăiesc la mine în bulă uh. Tânăr și mă doare în pulă ca fiind și Jake orice zi o aventură bro Fumez verde că mă ține zen yeah. Mi-o pun pe piept, Poți să-mi spui super nei yeah. Nu sunt de plastic, da, poți să-mi spui Ken Rulez cu trei barbice, nu poartă sutien no. No. Și-l fac pe cașcaval online yeah. Și-mi bat pula într-un job Fiindcă trăiesc freestyle yeah. Băiatul putea fi corporate, dar nu e Am vrut să bat cuie și să-mi bat cerneală pe muie Lasă să se întrebe brosule cum fac Schimb adrese constant, dar nu uit de unde am plecat Yo. și acum constat că am devenit un ciudat Mai bine solo decât lângă oameni de căcat Cu oițe am un imperiu de clădit Și poate stânăr, dar să fut timpul, nu am timp Să vorbească cu aia, oricum nu au ce să facă Și atitudinea de motherfucker nu o să-mi treacă tânăr și mă doare în pulă uh, N-am treabă cu nimeni că trăiesc la mine în bulă uh, Tânăr și mă doare în pulă ca fiind și Jake orice zi o aventură bro Tânăr și mă doare în pulă uh, N-am treabă cu nimeni că trăiesc la mine în bulă Tânăr și mă doare în pulă ca fiind și Jake orice zi o aventură bro Yeah. Tânăr și mă doare în pulă uh, N-am treabă cu nimeni Că trăiesc la mine în bulă Tânăr și mă doare în pulă Fiindca fiind și Jake Orice zi o aventură, bro Tânăr și mă doare în pulă N-am treabă cu